Yerbe ye ye ye ye yo. Yerbe ye ye ye ye yo. Ebu o Ebusia penny not the o bonnium. Sia penny not the tama o Sia penny not the tama bonnium. Busa penny not the tama bonnium. Yerbe ye ye ye ye yo. Yerbe ye ye ye ye yo. Ebusia pain or the Tama Bonnie Yebusia pain or the Tama Bonnie Yebusia pain or the Tama Bonnie Yem. Mm.